як я правёў лета удзельнічаюць актор Віктор манаю мастак Артур клінаў журналіст зміцер подбярэскі а таксама сталыя аўтары вострыя брамы зміцер бартосік і Сергій харэўскі я перадаю слова аўтару Сергею дубаўцу у Вось і лета прайшло, не холоднае і не гарачае, што ў прыродзе, што ў грамадстве, што ў культуры. Такое сабе проста лета, у якім неяк не раскрыўся ўвесь публічны, скажем так, патэнцыял. Усё ж такі апошняе лета тысячагоддзя феерычная ідэя скульптара геннадзя лойкі зляпіць з пяску рагнеду якая раз на тысячу гадоў пакажацца народу і свету была ўвасобленая ў матэрыяле ў рабочым парадку рагнеду зляпілі ў пясчаным кар'еры ў заслаўі князёўна атрымалася прыгожая і вялікая нераўную чытае атамная падводная лодка што на імгненне паказалася з пучынай прадаўняя гісторыі Але не было пры тым соцень тысяч цікаўных гледачоў, не шумела ўсеагульнае свята і верталёты з кінааператарамі не раіліся ў паветры. Рагнеда паказалася для выбраных. Астатнія не заўважылі. А яшчэ гэта было лета стогадовых юбілеяў. Уладзімир Жылка, Михась Забейда Суміцкі, Уладзімир Дубоўка, Пётра Сергіевіч, зоркі першыя велічыні больш-менш інтэнсіўна адзначалі 90-е ўгодкі Ларысы генніюш. Праўда, не тады, калі яна нарадзілася 27 ліпеня, а чамусьці паводле старога стылю 9 жніўня, бо так памылкова запісана ў энцыкляпедыі. Словам, нібы сам лёс імкнуўся знівеляваць гэтае лета. Каб без пышнасцяў і сімбаляў, без асаблівага сімфанізму, а так па-простому. Можа так яно і добра можа так і больш па-людску. Бо адзначаць шумна і пры гэтым па-людску не заўсёды ў нас выходзіць, а так, як у той песеньцы у калыханцы летні дзень, ціхім шэдэўры сусветныя музычныя клясыкі. Музыку напісаў Джордж Гершвін, а словы ягоны родны брат Айра. Абодва амерыканцы, дарэчы, паходзяць з нашых краёў з тэрыторыі вялікае княства літоўскага. Мне захацелася паслухаць гэтую песеньку па-беларуску. Магчыма, яна найлепей перадае настрой мінулага лета. Summertime. цудоўна. Рыбка скача ў сажалцы і саспеў ураджай. Твой татуся багаты і мамка прыгожая. Што ж ты плачыш маленькая, засынай. So hush little baby прачнешся, раскінеш крылы і паляціш над зямлёю. А пакуль ні пра што не турбуйся. Твая мама і тата будуць побач з табою. With day. Возеры скача зелянеюць палі, жыццё падобнае на рай. Твой татуся багаты, а мамка прыгажэйшая за ўсіх. Дык не плач маленькая, баю бай. There's nothing can дарэчы варта было б больш дакладна пашукаць карані наших землякоў братоў гершвінаў хоць бы так як гэтым летом шукалі мы у вострай браме продкаў французскай пісьменніцы Наталі сарот якой таксама сспоўнілася 100 гадоў пазней пасля перадачы мне ўдалося такі адшукаць канкрэтнае месца адкуль прыехаў у иванова вознясенск бацька Наталлі ля чарняка гебрайская генеалогія адназначна паказвае на горад бабруйск менавіта адтуль узяўся род чарнякоў самы славуты продак у 19 стагоддзі гандляваў на бабруйскай вуліцы газіроўкай а славуты ён тым што стварыў у горадзе першую пажарную каманду грамадскую бо дзяржаўнай не было гісторыя гэтага пажарніка двухметровага шыракаплеча беларуска габрэя чытаецца як рамантычная проза у столькі там усеагульна натхнення і жадання паспрыяць свайму гораду і столькі удзячнасці ад горада. Пазней такі нефармальны калектывізм быў страчаны, выбіты калектывізмам фармальным, накінутым зверху ідэалегізаваным. А шкада. Каб гэта дзе ў іншым месцы Еўропы, дык, мабыць, гараджане паставілі б таму чарняку помнік ці хоць бы вуліцу ягоным імем назвалі. А бабруйскія дзеткі ганарыліся б, што яны землякі сусветна вядомай пісьменніцы. Скуль бы ўзяцца той душэўнай энергіі. Нагадаю, што ў эфіры беларускай свабоды перадача Сергея Дубаўца острая брама тэма гэтага выпуску як я правёў лета удзельнічаюць актор Віктор манаю мастак Артур клінаў журналіст зміцер падбярэскі а таксама сталыя аўтары вострыя брамы зміцер бартосік і Сергій харускі аморфны на першы погляд настрой мінулага лета тым не менш пасяляе надзею бо насамрэч гэта і не аморфнасць ніякая а развітанне са стэрэатыпамі ранейшага часу нібы лёс засяроджвае нас на канкрэтным і прыватным у нашым жыцці. Каб мы ў тым прыватным крыху абыліся, набраліся тая душэўная энергіі, а пасля ўжо думалі і пра грамадскае. Гэтая думка больш-менш пацвярджаецца і тым апытаннем, якое правёў зміцер бартосік з паміж вельмі творчых беларускіх людзей, тых, што не паспелі яшчэ забранзавець або зацыкліцца ці проста стаміцца ад канвеернай працы скажем, с помеж самых живых менских людей. Дождливое, холодное и несприяльное для отпочинку было лето. И на доход в осени селета зауважается не у змене на дворья, а у знаемых тварах менской боемы, что вертается в город после близких и далеких вандровок. Приемно опошним теплым летним вечером пройти по проспекте, задаючи усим сустречным банальные пытания, где был, что бачил, Вось з купалаўскага тэатру выйшаў стомлены працаю актор Віктор Манаю. Лето я правёў на беларускіх канарах, якія ў 15 кіламетрах ад мінска это старшыцкі гарадок, там ёсць база адпачынку, якая называецца пансіянат, быццам бы тэатральны, нас тэатральных дзячоў. Там было можа чалавекі два-тры бо нават для сучасных тэатральных дзеячаў нават такія беларускія канары якія называюцца старшыцкі гарадок не па карману не па кішэні кажуць ось а так была цудоўная беларуская надвор'е з 23 дзён буду толькі чатыры сонечных дня і гэта вымушала адпаведна і паводзіць сябе там ёсць на дачным пасёлку які называецца кааператыў сябры які злучае паміж сабой дзеячоў культуры там ёсць цудоўнае месца якое называецца крама паўсядзённага попыту. Ну і товары паўсядзённага попыту яны ішлі спажываліся вельмі добра, улічваючы тое наша цудоўнае беларускае надвор'е, якое, э, якое э, выяўлялася у поўным адсутнасці сонца і цудоўная была тэмпература возера. Вось э, тэмпература была градусаў 14, але гэта таксама не забараняла нам акунацца пасля наведвання крамы, э, повседзённага попыта. <laughs> Я вельмі задаволен сваім адпачынкам і ніколі не прымяняю беларускія канары на нейкія там замежныя. Вот. Так што хай жыве Беларусь з беларускімі канарамі. У адкрытай кавярні каля цэнтральнага універсаму зноў з'явіўся яе сталы кліент, мастак Артур Клінаў. Кава тут смачнейшая, калі насупраць цікавы суразмоўцы. Практычна Все лет я провел в Швейцарии, Амаль э, три с э, а половиной месяца. Я там сидел по одной такой международной стипендии для Мостакова. Вот, вот такой не, не, не, не и бесышки Босвель называется. Вот, и э, ну, ну, практически это все лето. То есть я то есть, там просидел два с половиной месяца. Вот. Ну, поглядел Украину натурально. Швейцария, ясно, справа Украина, но супер пригожі. Тобто це такий маленький парадис, есть, ну, все як у казках, есть, природа, архитектура, Ось. Но один только что, конечно, жить бы я там не хотел, все ж таки. Когда Я крестись э, в образно э, Швейцарию, ось, то есть таки э, вырос у немецким Шпаршвайн. это не, не образовый выраск, это просто тлумашится, как э, шпарг, это накапливается, заковывать, швайнинг это свинья, то есть свинья-копилка. То есть это, в принципе, э, э, не, не глядя, что все прокажусь краины, э, э, швейцарцы, это, ну, народ, скажем так, процентщиков, ну, если это, исторично это все это так было, то есть краина, какая як бы нікуды не ўлазіла але ось банкі нейкі там вось і на гэтым яна жыла то есть гэта і гэта адчуваецца ў характары швейцар то есть краіна дзе жывуць працэнчыкі ну гэта я конечно пагульняю вобраз і не, не хажу крыўдзі швейцарства ты больш на мяне запросілі як бы там пажыць і тут такая выглядае як такую нігжэчнасць але вось папросту ў менталітэце гэта ёсць і, народ дастаткова закрыты да так гэта не толькі для іншых краіў краёўства але і просто самі з э, сабой яны дастаткова ну, на да дыстанцыі трымаюцца ось но просто я ведаю э, з паізу тоже шмат так що ведаю просто больш цікавыя краіны дзе больш комфортныя для для сабе я б так сказала ось было магчымасць я бы уехаў э, бы яшчэ прыехаў яшчэ месяц таму ось, я уже астатні месяц там сидзеў просто на чакаў калі калі скончыцца гэтая ссылка <laughs> палеінскіх мясцінах бо я кажу там практычна э, ну, практычна па цюрихам то есть там дзе владимир ліч таксама свой час адбываў ссылку не ну, конечно не все так сумна было то есть ральна что гэта было э, такого цікавая э, как бы, досвід для мяне у мінска вярнуўся з, з, з вялікай радасцю і просто яшчэ раз адчуў наколькі ўсё ж такі наш город с уникальный и насколько он мне подобается. Ось, бо, в принципе, на самой справе і э, порівняти там з, з швейцарськими містечками, які там ну, ну пригожі, ну ну ну ну тульне, ну все як би кажеться, ось ну супер, все ось просто розцілувати. Ну але а просто ну нема з ними контакту. Тобто, ну архітектура лавочників, архітектура процентщиків, і, нема гади ось імперськості, нема гади ось архітектури а, а, аристокрації. В цьому сенсі Мінськ це просто ну унікальна з'ява в Європі. Я в принципі заўсёды гэта казаў я гэта веру і веру і думаю што напэўна мінск э, калі-небудзь стане адным з буйнейшых турыстычных цэнтраў Еўропы, бо такога другога у Еўропе места падобнага на мест практычна ну, ну, няма папросту і імі не будзе. А вунь па праспекце крочыць музыка знаўца зміцер падбярэскі. Бадай што бадай што паездка вось з рыны драфевай на песенны гэты фестываль песні аб'яднанай Еўропы. Проста ну сама прысутнасць вось на такім фестывалі за мяжой паглядзеў, як гэта там робіцца конечно со сваімі там недахопамі зусім іншым але просто ну гэта было карысна скажем так для прафесіі ось і я там сапраўды шмат цікавых уражанняў адтуль прывёз ось ну а по-другое уласна сам адпачынак э, па сутнасці ось практычна месяц я прасядзеў под лепелем добра так лічу адпачыў загарэў все ў парадку вельмі шмат арэхаў у лесе грыбоў у вельмі шмат воды ў рэшце таму рыбалки ніякай ну, вось только на на озеры ловілі ну бадай что ўсё я я па-першае усе гэтыя курорты дзе процьма народу просто не зношу фізічна маральна гэтак далей асабліва там дзе горача ну это не не моя прырода не мой клімат па сутнасці А вось так дзе-небудзь пасядзець дзе ёсць добры лес дзе ёсць добрая рэчка ці добрае озеро то і э, для мяне тут цалкам дастаткова я люблю размаўляць пра летнія вандроўкі сталінавітымі людзьмі нягледзячы на тое ці можа дзякуючы таму што загадзя ведаю іх галоўны адказ няма лепшай краіны за беларусь Яны вяртаюцца таму, што пачынаецца восень, таму, што пора прымацца за працу. Зміцер Бартосік спытваў у творчых менскіх людзей, як яны правялі мінулае лета. Зоркі склаліся такім чынам, што самыя буйныя і важныя падзеі лякалізаваліся і прайшлі амаль незаўважна для шырокай грамадскасці. Затое кожны пільней углядаўся ў сваё прыватнае атачэнне і ў сябе самога. Асабліва выразна гэткая перамена назіраецца ў вёсцы. Іншы раз здаецца, што там увогуле страцілі ўсялякую цікавасць да таго, што адбываецца ў Мску і кінулі спадзяванні на ўладу як цэнтральную, так і мясцовую. І нельга сказаць, што гэта пайшло вёсцы на шкоду. Тэму працягвае Сергей Харэўскі. У адзін з апошніх дзянькоў жніўня вяртаўся з вёскі, што на пастаўшчыне ў вільню. Цягнік адлынтупаў ідзе над тарана, таму трэба было выязджаць роварам ажно а чацвертай раніцы. Сонца яшчэ не працярэбілася скрозь цемрад лясоў, а з усіх сцежак, што нібы ручаіны сцякаюцца з тутэйшых чашчобаў на святлейшую дарогу выязджаюць іншыя людзі на роварах. Чутны толькі шоргат колаў па пяску ды добры дзень дзень добры. Кабеты ў гумовых ботах на босую нагу, дзядзькі ў кепках, злоўка прыладжанымі да транспарту косамі да граблямі. Зазвычай людзі абмінаюць адзін аднаго ўнураныя хуткаплыны бег сваіх думак але часам пераважна кабеты параўнаўшыся з маім роварам уступаюць у гаману тым часам прыглядаючыся да выпадковага спадарожніка гусакоў налепей цяпер трымаць курчаняты у каго былі ці уцяняты чыста ўсе памерлі а хто гусё па хатах патрымаў то ўсе жывыя з гусямі прасцей самі сабе пакорм знойдуць а гэтыя драбнейшыя курчаняты уцяняты то паміралі сёлета чаму пытаюся Дык радыяцыя, гэта ўсё ад ігналінскай станцыі, тут побач у літве. Як хто ведаў, то лячыў, але гэта задорага. Лепей гусё ўтрымаць. Я спачувальна хітаю галавою у тахт сваім гумом танкім колам, што віхляюцца па шчырым пяску. Вядома, гэта лухта. Вопраз 10 кіламетраў у той самай літве пад самай ігналіны нішто не дохне. А каб быў які выпадак, дык тамтэйшая прэса гэткі бэрхалушчала, што будзь-будзь малыя птушаняты паміраюць ад паразітаў. Адно чаго вартая нарач, дзе ўжо тры гады запар не мае купацца з-за тых птушыных хваробаў. Але ў гэтым лясным куце гавораць не пра тое. І вераць не ў тое. Радыёфобія ахапіла ўсю Беларусь, яна распаўзаецца як метастаза, хутчэй за радыёхвалі. Беларусы паўсюль перакананыя ў радыяцыі. А яшчэ добра трымаць авечкі з іх і воўну можна начасаць. Я сама сёлета стрыгла, намучылася. А як барані Бог, які баран, той жах летась адзін ледзь не забіў, дзеліцца сваімі клопатамі выпадковая падарожная кабета. Не кажа, няма каму ўжо тую воўну здаваць. Самі вырабляем. А што ўзімку рабіць? Я ж цяпер сама ўсе тут кабеты лічыце самі. Але з тымі авечкамі адзін клопат, сена ім трэ найлепшае. Гэта што вакол трава то не сена, Тут балотныя пеязёлкі, там чараты асака, яны таго не ядуць. Я са здзіўленнем азіраю вакольныя разлогі. Травы, як на мой погляд, чалавека, што вырас у горадзе бязмежжа. А вось жа не ўсё сена, што трава. От гаварыць будуць, раптам ступае выпадковы дзед, які, здаецца, усіх бы перагнаў на сваім паржавелым роварыку. Я гэтак мяркую за плёмбам кажа ён, што каб не гэтая ўласць, то ўсё ў нас у парадку не было тут рассея як след і не будзе я думаю ельцам там нешта а цяпер пэўны пройдзе колькі гадоў і ўсё стане на месцы божачка ж ты мой колькі мне мае бацькі пана распавядалі але нічога тут як я цяпер згадваю не памянялася не будзе тут рассей ды да і польльшы ўжо той не будзе мо за ўнукамі маімі будзе тут все сваё сказаў і знік у лесе а абагнаў такі ўсіх кабеты пазбочвалі на свае пакосы, а ўжо насустрач водваротным накірунку на лясную дарогу выкіроўваліся іншыя людзі, ехалі па хатах з поўнымі вёдрамі, кашамі, торбамі грыбоў, брусніцаў, дурніцаў, а нехта і з малаком. Радыяцыя міжволі як кавала хлеба з тостару выскачыла пытанне. Лухта, гэта ж сваё падумалася. І раптам згадаў, што не пабачыў нават твару таго дзеда аптыміста, пільнуючы тумановыя сцяжыны, каб не ўваліцца ў калюгу. Пакуль пад'ехаў пад лынтупы развіднела. Поўны перрон мытнікаў пасажыраў, за колькі хвілінаў і літва. Будзе тут все сваё, сваё, сваё, запыхцеў цягнік, міргнуўшы на развітанне. За вакном бялела, пералівалася верасамі сівымі мхамі і ружовымі снамі. Зямля. Сергей Харэўскі спаткаў на лясной сцяжыне вясковага деда аптыміста. Такіх сапраўды апошнім часам стала шмат. Я маю на ўвазе вясковых аптымістаў. Згадваецца распаведзены прыяцелем ці то анекдот, ці то рэальны факт вандруючы гэтым летам недзе ў магілёўшчыне прыяцель завітаў у глухую вёсачку і разгаварыўся з адным тамтэйшым гаспадаром Дык той сказаў што натуральна будзе галасаваць за цяперашнюю ўладу бо так добра як пры кебічы яны ў вёсцы яшчэ не жылі Мусіць 5 гадоў не чыталі там газет не глядзелі тэлевізіі не слухали радыё не было калі столькі работы раптам адкрылася на і ўсё не на пана не на працаднікія а для сябе для свае гаспадаркі для дзяцей вёска страціла цікавасць да цэнтру і ў самой вёсцы моцна зменшыўся аўтарытэт улады калі учора старшыня быў жорсткі і бязлітасны панок якога ўсе баяліся страшней за чорта дык сёння на старшынёўскія крэслы прыйшлі нейкія учорашнія ціхія рахункаводы з мясцовых і ніхто іх не баіцца учэпістае ды абароцістае начальства рэалізуе сябе цяпер у іншых сферах у калгасе які бізнес так сканчаецца лета двухтысячнага году Беларусь пакрысе ажывае ў людскіх душах, у прыватных спрадвечных клопатах. Найперш тое відаць у вёсцы, але сям там відаць і ў горадзе. Інакш і не мусіць быць. З палітыкавання не пачынаецца нічога. Спачатку вернуцца страчаныя адчуванні свайго дому, а толькі пасля ўжо сваёй краіны. Гэта была чарговая перадача Сергея Дубаўца вострая брама. На тэму як я правёў лета гаварылі актор Віктор Манаю мастак Артур клінаў журналіст зміцер падвярэскі. У перадачы бралі ўдзел сталы аўтар вострыя брамы зміцер бартусік і Сергій Харыўскі. Вострая брама беларускі культурны кантэкст два стагоддзя што нядзелі ў нашым эфіры.